Către tine, o sfinete în toate, glasul nostru smerit ridicăm și un cântec duios de iubire, dintr-un suflet curat îți cântăm. Căci la Domnul tu trăne cere mare și mărire în ceruri tu ai. Și oricând te rugăm cu credință, ajutor în nevoi tu ne dai.